ry'ibihugu vya buraya nyuma y'umunsi umwe gusa hongera kuba ibiganiro hagati y'uburundi n'ibihugu vya buraya ni umuce ugira gatatu akaba ari mu ntumbero yo kuraba ukuntu ibihano byafatiye uburundi vyokugwaho imigenderanire igasubira kuba myiza nka mbere izo mpande zose ziremeza ko ibiganiro bigeze ku ntambwe ishimishije twarababwiye kandi ko igihano cyo gufunga imyaka mirongo itatu n'ibiri senta risubiramwo imanza ya ntahango yari yaciriye uwuharanira agateka ka zina muntu jean marie rukuki cyagabanijwe gushika ku mwaka umwe n'ihadabu y'ibihumbi mirongo itanu jean marie rukuki akaba yari yahagaritswe muri mukakara umwaka wa bibiri na cumi n'indwi yagirizwa guhungabanya umutekano w'igihugu no kwifadikanya nabo mu ubutungane bwise abari mu migumuko Ubwo rubanza rukaba rwasubiwemwo bisabwe na sentare ntahinyuzwa mu bijyanye n'ubutungane bunywanisha ibyemezo leta ifise gushika ubu byerekana ko leta ya kapitene uh, michel micombero yakoze nyabwoko ry'abahutu mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi na kabiri ibyo bikaba ari byashikirijwe na Prosper ntagwamiye umunyamabanga mukuru wa leta akaba anayivugira ni mu kiganiro cy'abavugizi b'inzego zitandukanye za leta kuri uyu wa gatanu yamara Prosper ntawugwami yavuga ko hari inzego zindi zijeje kwita izina ibyabaye mu mirongo irindwi na kabiri twaranagarutse eh, ku iduka ry'ibiciro by'ibidandazwa bitandukanye mu gihugu ku bijyanye n'isukari mwarumvise ko hatanguye iyimburwa ry'isukari muri sosomo aho ubushikiranganji bw'ubudandaji eh, n'amahinguriro bukizeza ko ikibazo kizoce kiva mu nzira twarababwiye kandi ibijyanye n'imbomogo ry'amazu yubatswe hadakurikije amategeko hamwe hamwe hakaba hari inyubakwa zigihagaze kandi ziri muri ibyo bibanza bitarekwa n'amategeko ko mu gisagara cya bujumbura abanyagihugu basaba ko hatoba kampinga yanje mwarabyumvise reka tube turageza aha turazi ko mwayakurikiye ku munsi ku munsi ni icyo muyavuze ko icyo muvuze kuri ayo makuru yaciye hano kuri radiyo isanganiro muri none turi ko turarangiza icyo tubasaba gusa no kudatukana kuko muzi ko icyiyumviro gitanzwe mu rupfasoni kigira akamaro gusumba igitanzwe mu bushirasoni muratwakura kuri bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri canke bibiri na kabiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu muratwakura kandi kuri irindwi na gatanu amajyana icyenda mirongo umunani na gatatu amajyana icyenda mirongo itatu na gatatu cyangwa itandatu na rimwe ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda mirongo itatu na gatatu irindwi na gatandatu ubusa mirongo umunani na gatatu amajana icyenda na mirongo itatu na gatatu turacabarindira hari umaze gushika ku murongo mwiriwe neza ninda twakuye jamara twakuye rihe jamara mu rutana amahera mhm. Mhm. turacarindira udutelefone twanyu ikiganiro n'igira icushikirije bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa kabiri inyuma ya jamari ari mu rutana turacarindiriye udutelefone twanyu muri kino kiganiro gira ico ushikirije mugira ico mushikirije ku makuru twabashikirije muri ino ndwi turiko turarangiza radiyo isanganiro irabahije hamwe kugira ngo mugire ico muyavuze ko mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe halo ninda twakwega yewe polineri mu kayanza apolineri ah, mu kayanza n'amahoro ukuri n'amahoro twe tumeze neza amakuru wumvise ku isanganira akagushika ku nyota nayo gapolina ahubwo n'ibyavuzwe uno munsi mhm. eh, aba bantu batera amagerenade mu ntara zitandukanye z'igihugu mhm. njyewe ukuntu nabyumvise ukuntu kuriya kuntu umuvugizi w'umutekano ukuntu yabivuze ubushikiranganji bw'umutekano intwaro hagati mu gihugu n'iterambere rusange yego bijya bintu nabikengurutse cyane ariko gusa nagumye nibaza ikibazo none kubera iki batahise urujya rubanza urubanza nka rujya bari guca barutangaza ku maradiyo kumwe bama baca imanza bacazica igikubiriraho byihuta rujya rubanza ari guca baruca igikubiriraho nk'ubu ntituzi aho byari bigeze mhm. ni ukuvuga ntituzi yuko baba bahise baruca igikubiriraho hama ntibarutangaze mhm. ariko twebwe twibaza yuko urubanza nka rujya bakwiye guca barutangaza rugacibwa igikubiriraho ryo nicyo mbona urakoze cyane polinari eh, hama icya kabiri mhm. kuri ibi bijyanye n'isukari twarumvise yuko muri sesumo twebwe isukari ngo baratangiye kwimbura ibikaju twebwe ino iwacu mu kayanza kabarore ikiro n'ibihumbi bine bine rero ubu kuri make ubundi bwobwo ahantu twibeye udashobora kuyigura ni ibihumbi bitandatu mhm. ariko iraboneka mhm. rero twebwe rero nimba muri sosumo bavuga yuko isukari igomba iboneke twanze isi ko batanze ikiringo kindwi imwe izo bitanguye kuboneka mhm. ni ukuri ibyo bintu twobikenguruka cyane barabe ntibiherere kubivuga babishyire mu ngiro ibyo byose unezera twebwe nk'abanyakabarori yego murakoze cyane icyumviro cyanjye cyari icyo urakoze polinari joro ryiza h'ikabarori ni ukuri basha ni ukuri twe tumeze neza ni ukuri namwe mugira ijoro ryiza ubujumbo mugira ijoro ryiza namwe abanyakabarori bose tuyambu mwiriwe neza mwiriwe cyane ni sawa ku ni amahoro tumeze neza namwe ego akazina kanjye nitwa toyinimeriye yusufu mu rusuni musongati mu ntara ya rutsana toyi musongati n'amahoro e, ni amahoro buke buke n'aho atari cyane ariko turashima iby'uhoraho uyiteka ego nashaka mvuge kuri iki kijyanye n'amakuru yaciye kuri radiyo y'isanganiro muri iyi ndwi amavuta ku by'ukuri twebwe ino arazimbye cyane ikiro n'ibihumbi bitandatu mm. ariko numvise jean Pierre misago icyo yavuze mu makuru yo muri iyi yari yavuze ko hariya mu rumongo ari bitatu mhm. birababaje rero ko bino twebwe twogurikira ibihumbi bitandatu kandi amavuta y'ikigazi mu burundi tubona hari ibigazi bitari bikeya mhm. twosaba rero ababijejwe kabisa ko amavuta yobonekana nimba naho atobonekana mhm. nyakubahwa umukuru w'igihugu akagerageza akavugana n'abo basangiye gutwara uburere hama amavuta tukayaronka cyane mm. eh, ikindi nacyo noshimira ni eh, ishyirahamwe bena mm-hmm. mu bisanzwe eh, kuba yarakoze akigoro kuko abadafise akazi boronka akanyahuza kwiga gusudira mm-hmm. kijya kintu ni cyiza cyane kuko ni amashyirahamwe make cyangwa se menshi kuri ayo ashobora gukora ibintu mugabo ntihagire ibyo afasha urwaruka Mm. twe tuvuga rero nimba byokunda bo kwagura uburere hanyuma tukabandanya turonka akazi cyangwa se urubyaro tubyaye rukaronka akazi urakoze cyane towe yego muragize neza namwe kuri radiyo y'isanganiro namwe mugira ijoro ryiza aho ati isaha zibiri zirenga iminota cumi n'umwe ku isanganiro mwiriwe tuvuye imusonga tuba tugeze imugina n'inda twakuye ifaswe imugina duga ku ijambo furanse mu mhm. gihe uhagarare furanse uhagarare neza mhm. mhm. mm, François france twihanganire cyane kubera ko tutari ko turakumva n'abandi banywanyi ntibaheza ngo bakumvirize byiza eh, wuhagarare neza kugira ngo dushobore kumvikana neza atankomanzi urashobora kuza gusura kugaruka mwiriwe n'inda twakuye amerika n'amahoro eh, n'amahoro amerika twakuye ari hehe eh, nashaka kuvuga ku byerekeye ibiciro uh-huh. burema baturabire nk'ino dufate nk'isukari mm-hmm. n'ibinyobwa kabisa ndabona ko byabaye ndase kabisa ubwira turakunyene tworonka ibyo tunywa kandi ibindi nayo isukari nayo twabuze niyo tunywa mm-hmm. kuko hari abantu bikika mu kizu ugasanga ariko barayizimba mm-hmm. ntashoboye guma ku murongo wa amerika ariko kumbura irashobora kuza gusubira kugaruka mwiriwe n'inda twakuye inde cya darake ku iziti y'intara ya karusi nyine mutuwe ugabanya ku karadiyo kakwegeresha darake ni ukuvuga yuko yewe icyerekeye ikintu bagomba mvuge ntashoboye guma ku murongo sha darake ngaho mu ntara ya karusi mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe ninde twakuye ni ku isanganiro ariko muhagarare neza kugira ngo twumvikane ibi rero bishobora kuba atari byiza nicyo gituma mwahagarara neza mukumviriza ko bifata kugira ngo twumvikane neza atankomanze mwiriwe mahoro neza n'inda twakuye diyodone mu ruyigi diyodone mu ruyigi n'amahoro ego n'amahoro amakuru twagushikirije muri ino twakagushika ku nyota nayo tuba dushaka kuvuga ku byerekeye iduka ry'ibiciro mhm. turi kubona intoya isukari igeze ku bihumbi bitanu ku kiro mm-hmm. kajya kasonye nako kasonye litiro kageze ku bihumbi bibiri mm-hmm. eh, ni ukuvuga akadomo ka atanu mm-hmm. ni ukuri twe twasaba nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu ntashoboye guma ku murongo diyodoni ariko yekarata ku mukuru w'igihugu kugira ngo arabe icyo yokora ku bijyanye n'ibiciro iyi saha zirenga iminota cumi n'ine mwiriwe Mwiriwe neza ari ku ni kwisanganiro isanganiro washitse n'inda twakuye alo ndabumva neza ni ku washitse n'inda twakuye ntashoboye guma ku murongo uno munywanyi ariko twari twamubwiye ko ari kwisanganiro isanganiro n'uwo bashobora gusura guhamagara mwiriwe neza n'inda twakuye ndi amerika garutse mhm, tugakwiye jambo ntabwo ahego murakoze cyane mu nkundi mane ndamutwe nari ariko arumviriza iki kiganiro kandi icumbirizwa na leta ego ntabwo ndavuga ku byerekeye ibiciro mhm. eh, nkavuga ku byerekeye isukari mhm. eh, hari usanga bayibika ahantu ugasanga ariko barayizimba ko mhm. ugasanga ariko baragusha cya giciro leta itazwi ugasanga ariko barishyira mu kiza nyakubahwa mukuru w'igihugu kabisa dukunda kandi twemera iyo sijya ijambo kugira abanyagihugu bumva ijambo ko ari umuntu ndetse usanga bigiga mu kintu ko gutemba yasuka kandi ari duke ari iby'intwari bibiri bibiri n'ayandi ariko wikiga mu kiza kuko isukari kenshi iba iriho benshi ari usanga iboneka ugasanga ariko barayizimbaga mm, ariko amerika imbere y'uko icyo kibazo gishigirira umukuru w'igihugu hariho inzego zijejwe intwaro hariho inzego zijejwe umutekano hariho n'inzego zose zijejwe oh. ubudandaje oh, ndibaza ko ijambo ariko ndavugira nka kuri ya kwisanganiro mhm. ariko bararyumva kandi ugiye uzonzimba cyangwa ndiko ndaguraga ko kandi ndoraba eh, nike abajeje umutekano mhm. eh, ikindi naco mhm. eh, dushaka kuvuga ku cyerekeye amamesa Mhm. ikigazi kiriho kuko ikigazi ndazi ikigazi kiriho kuko ariho benshi usanga mu kizu ugasanga ariko hazimba abanyagihugu mhm. e, icyo ntusaba abajeje umutekano cyangwa leta yacu twemera yacu mhm. buraba amamesa kuko kenshi twumva twajya ahantu henshi ni ukuzimba abanyagihugu gusa hmm. kuko amamesa amamesa ariho kuko benshi usanga ariko barishyikamukiriza gusa hmm. eh, ikindi nacyo hmm. ah, baturabire kabisa ibintu bigende neza kuko turabona ko ibintu byaba ku bintu by'ibintu nyine batudimbaho kabisa urakoze cyane amerika ku ntererano zawe nawe ugire umugoroba mwiza mwiriwe neza ubundi munyuranye ku murongo mwiriwe ninde twakuye ni france umugina france umugina agarutse yego cyane nagomba mvuge ko hajya amajambo ujya mutama byagejejwe yitiriwe rusire ni ukuri virema ajya amafaranga baguze uh, yaraguze amafaranga ngo uh, leta yaba iringaniye ku bene gihugu mhm. ariko se muri ino ndwe ariko se muri ino ndwe ntabwo muri izo mugore hari mu ndwi hagati hari mu ndwi hagati uwavuze ibijyanye n'amafaranga leta iheranye si rufyiri ariko n'urongoye uh, umuyobozi w'ishyirahamwe parisemu igishinzwe gukangurira abarundi guhindura ingendo mukugenda maze ntituriko turabandanya twumvikana ariko francois ikibazo cawe camaze kumvikana ariko uravuga ku bijanye n'amafaranga leta iheranye twibutsa ko ari amafaranga leta ibiheraniye aba ah, hano mu gihugu s'amadeni yo hanze y'igihugu ariko nayo hagati mu gihugu mwiriwe mwiriwe neza ninda twakuye ah, karora twakuye ari hehe ku kwijama nagira ntagitsindire kuri bijya bintu by'umukuru wa paritene byajya amafaranga yavuze mhm. ngiye nibaza yuko eh, abantu b'abahinga nka eh, ariko baraduha ibyegeranyo twobikorera ko cyane na cyane cyane nk'abarundi ngira niho eh, tuza turabona ubwo dushobora gutera imbere mhm. njyewe eh, rero eh, mu majyamo make bibaza mhm. ngo iyo eh, ikinogo nka kijya kiri mu gihugu bajya mhm. tubwira hasi rimwe twese twaguruka kabisa tukaraba yuko dushobora kucyugira mm. ndakwibutsa ko ari amafaranga y'amarundi arenga miliyaridi ibihumbi bine nabanibuka urakoze karoraho mu kirimiro isaha zibiri zirenga iminota mirongo ibiri muri siyo za handi mwiriwe neza miriwe tuvuye mu kirimiro ubu tugeze ibubanza ibubanza n'amahoro yego n'amahoro n'inda twakuye ngiye renesite renesite duga ku ijambo eh, ku ijambo nagomba kuvuga ku bijyanye n'inkuru yanditswe n'itororokanizo ry'amakuru wa mu ntara ya bubanza ariko yose amakuru aba yaciye ku isanganiro mugira icyo muvuze ku makuru muba mwumvise kuri radiyo y'isanganiro ayo aba yanditswe ahandi ku bindi binyamakuru ayo ntaturaba mm-hmm. mhm. gusa yari yaciye ku isanganiro nyine kuri rya nkuru ko ibinyamakuru biherera ku ndwi nduga ku ijambo ntacu eh, ku bijyanye n'amashyirahamwe yo kuziganya no kuguranana mhm. eh, mu bisanzwe by'amashyirahamwe tuyarimwo mhm. mu bisanzwe rero abanyamaguru nibo bajya hamwe bakumvira ntashoboye guma ku murongo wa ernest ariko karavuga ibyaciye mu makuru yaranze yanditswe n'ibinyamakuru hari mu ndwi yahera mwiriwe neza mwiriwe n'inda twakuye toyi n'amahoro intore kabisa duka kwica yego muri make nagomba kuvuga bike mu makuru yavuzwe mhm. ubwa mbere ho turashima yuko eh, leta y'u Burundi igiye kwibuka aya makomine yari yarameze nk'ayasigaye inyuma kuronka umuyaga nkuba mhm. aha rero turashima kabisa eh, twegera twebwe urazi ko twibereye muri komine nyabitsinda mu ntara ya ruyigi mm. turashima yuko n'iyi komine yacu twigeze kumva bica ku iradiyo yuko nayo ntiyaputswe mwe mu bazoronka amatara iri mu bubegwa n'uwo mugambi ego mwe mhm. kubw'ibyo rero twebwe icyo twumvise ku iradiyo tugifatana nk'amakanya turagishima yuko atari ikigihuha ari icy'ukuri mm. amarira ibisigaye nabyo mugenzi ijya mwana yanyurujwe hariya mu rumonge ku ishuri kabisa mbega biba <laughs> bigeze he murazotubwira aho bizoba bigeze mu gihe wamukoze kuko ujya mugore yari yambaye umwitwikiro yanyurujwe ujya mwana w'umuhungu w'imyaka cumi n'umwe n'ubu turacyabyuka mu muze mutubwire iyo byateye bica hmm. ibisigaye nabyo <clears throat> burya bushizi bw'isoni bw'ubushurashuzi buri muri muri bubanza kabisha byumvikana ko n'abana bahohoterwa ibyo nabyo ni ibyo guterwa ibyatsi hmm. hanyuma ibisigaye turashima ko isukari igiye kuboneka mu gihe kitarenga indwi yose mhm. ubwo rero urumva yuko turakurikirana bike bike tukabyumva hantu bisigaye murambe kuri sanganiro kabisa mudukorera ibiramo urakoze toyitoma natwe turabakunda uko mudukunda niko natwe tubakunda kuko haba mutahari ni ukuri kabisa muhezagirwe umubwira ijoro ryiza saa zibiri zirenga iminota mirongo ibiri n'ibiri muri siyo zawandi y'isanganiro alphonse ku bw'imana reka nyereka ko hari undi munywanyi ku murongo mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe n'inda twakuye Eh, ni yitwa banga banga atwa kweri muri komere nyabiraba muri komere nyabiraba naho mu ntara ya bujumbura eh, nashaka kuvuga ku byerekeye mhm. ibyo prosper nta rwanda yavuze ibyerekeye mhm. bya misiri micombe mhm. aho yateguye ihonyabwoko none ko bihari ibyo habona ubu uye azohanwa bizogenda gusa dukwiye kujya hamwe tukabimenya abatazi dusanzwe tubizi mhm. tukamenya abandi bibanye bategura iyo nyabwuko ko kurya ibyo bintu tuziyameze ntibyo bigisubiye mm. eh, ikindi nacyo mhm. hari ibintu byerekeye by'amabara eh, amazu zubatse ku mabarabara mhm. ngo ziriko zisamburwa hariho abantu rero bariko bubaka ku mabarabara bari barayubatse hari n'abatari bwayinjire ibintu rero biri biriko bihombya abenegihugu ariko wubatse hadakurikije amategeko nawe urumva ko ibibanza baba barubatsemwo kiretse uwo baba barenganije ariko baravuga bati ibibanza byose byubatswemwo hadakurikije amategeko ibyo bibwiriza kubomoka reka hariho abantu batari basanzwe babizi mhm. bariko bahomba rwose n'agahombo n'ukuri mhm. eh, turabona ko hari ibintu bihaye byononera tuza bene igihugu tutari dusanzwe tumenyereye mhm. yego ni nashaka gushyikiriza yego hmm. urakoze cyane banga yego mwakoze ntamba kugira ngo umurongo ijoro ryiza ngaho inyabiraha mwiriwe neza ugabanya ako karadiyo kakwegereye ariko ugabanya ako karadiyo kakwegereye mwiriwe neza niko muvugana n'umunywanyi w'iradiyo isanganiro mhm. eh, ni mugwaneza sositene sositene twakwera macankuzo komine misiha ku mutumba wa rutsindo agasimbire n'urwamiko duga ku ijambo sositeri ndashaka babwire mhm. kandi leta nirebe ukuntu yabigira ku bintu by'ibiciro by'ibiciro mhm. biraturembeza nka twebwe abenegihugu kubera biratubaza yoba bimeze gusa ku bintu biguma biraduka biraduka mhm. ine wacu nk'ikiro cy'amavuta ageze ku bihumbi bine isoko rigere kuri ibihumbi bitanu biratugora nyine tukahamwe hamwe n'icyayi twakugejeje kwereca icyayi twaragihebye turiyumvira mbere basha amavuta yoyo bajyaye nkamanesha twazimbye cyane rwose yego hmm. leta ntiyigorere ikuntu yobigira iduhumuriza ikindi nacyo hmm. kuri bino bintu by'abantu bubatse impande y'amabarabara bakarenga imetero ntibihangane kuko leta none ntibazi yuko n'abakomisiyoneri bagiye barabaho n'abagiye bararengera amategeko abajya abantu bahora batoza amafaranga mu isoko mhm. yuko nyine ubusanganyi bw'intwaro y'umudugudu bwahise nko kubirukana kubera bagiye baranyonora amatungo ya leta ntacyo ari nko kwiba leta zijya metero no kutubahiriza zibarabara kugira bagabanye n'amasanganya atarabera mu ibarabara mhm. yego icyo kintu twashaka tukivugeho kweri amakuru mwagiye muratubwira twarabyumvise mhm. ku byerekeye igihe kuri miseri micondero naho mhm. bwitange bw'abantu bwahitanye abana b'uburundi n'ababyeyi b'uburundi benshi mhm. twese ahubwo twashimira uwo mugwi setiyeri washyizeho ibyo bintu byo kuzura nyine ibyo bisigarira byagiye icyo gihe mhm. kugira dutegure kazoza nziza dukingire burundi dukingire n'abana b'uburundi benshi kuko hari aha twarahombye nyine twarahombye babashimira ku bikorwa bariko barakora na leta ibafashe mu mugongo kweri ahubwo n'imana ibahetagiye namwe bwe ico kiganiro rero mushiraho babasaba mhm. yuko muragendera n'abene igihugu tukarabona nyine tukanaganira tukababwira n'ingorane dufise ubu urakoze cyane turazunguruka mu ntara zitandukanye z'igihugu kumbure namwe ibyo tuzobashikiraho imishiya ego kuri murakoze kwiradiyo insanganyiro urakoze cyane sositene ukudukunda niko natwe tugukunda mwiriwe neza ndagize mwiriwe erini bweri n'ibijya akazi isanganiro mwiriwe neza neza twakuye twakuye ari he Emmanuel Karusi ni ko nebuhiga tugakwija mbomana bwa mbere mbanje kwiyamiriza ubukozi bw'iki bwawe mu kwica abari mu bikarusi mhm. ababikoze tabateye ibyatsi mhm. iyo ngendo si nziza mhm. bwa kabiri dusaba ibyo nyabune y'umutekano uko yokora kugira ngo abantu bakuru nk'ubwo bajya barafatwa ugira kabiri ni aya makuru eh, agejeje no kubomora amazu ku mabarabara Eh, ariko manuel ukumbura ukuri kuri ibyo bijyanye n'ubwicanyi bwabereye ngaho i iyo wumvise harimo eh, kumbure n'abajejwe intwaro eh, ndetse harimo n'abanyamigambwe bahagarikwa kugira ngo habe amatohoza ibyo nta mpungenge bibatera nta mpungenge kuko niyo mpamvu nanjye navuze ati mhm. nuko igenyamuco ry'umutekano zirakora kugira ngo ntabwo busha nk'urwazi ego kuko hajya umuntu yakoze ikibihano bagafatwa babiduha icyizere eh, nuko n'ubundi ejo aza kwihanura akabireka hmm. eh, hamane ko ngenda ku makuru aje eh, na leta yo kuboma amazu yo ku mabarabara mhm. abenegihugu botahura yuko leta ni leta mvyeyi kandi yatatwitoreye mhm. haje eke akora ikintu si ukubitwara no kubidufitiye urukundo bo hmm. nkaje nk'umunyagihugu ndiko ndaraba aya mazu ari ku mabarabara mhm. kenshi aracana amasangaye Mm. nk'uko nk'imodoka adashogeye amasanganya ugasanga umwana igwa kazima nk'ikintu kwiryo barabara arahitanywe atari guhitana mm. cyangwa hakaba n'inkozi y'ikibi igakora ikibi igaca yinyegeza muri ba bantu nyine mm. urumva ko n'ibyo byari mu bintu cyo bitera umutekano muke ku mabarabara mm-hmm. ibyo ni ibintu byiza nibwo twobitahura ko nabyo biratugwa gutahura ikintu kumwe mugabo ugiye kuraba ibyo byatera ibibazo byatera ikibazo cy'umutekano eh, ayandi makuru nayo y'uyu mwana anyujijwe ngaha mu rumonge mm-hmm.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 ninde twakuye Emmanuel mu cibitoke n'amahoro amahoro bukebuke tuga ku ijambo mana eh, amakuru yankoze ko kandi anangiyoheye cyane n'aya makuru ajyanye n'uko leta y'uburundi yoba turi ibiganiro n'amakuru yadufatiye ibihano mhm. bigiyemo ingufu kabisa n'aba banyagihugu ariko basemerera ku bijyanye n'ibiciro mhm. bibaza ko tworoha agahengwe kuko iyo turi ko tugura ibidandazwa abadandaza batubwira ngo ngo baduze ibiciro kubera obeyeri barihisha amafaranga menshi mhm. ibyo nabyo tukaba twibaza ko barihisha menshi kugira ngo leta ironke akunguko hamwe rero amakungu yadufatiye ibihano yovaho ngira ngo leta yoshironka uburyo ihemba abakozi kugira ngo bahora baduza ku matagisi bikagabanuka rero mm. babishyiremo ingufu kabisa binyaruke mu batutomboye urakoze cyane manu hariho ayandi makuru ajyanye n'aya mazu ari ku mabarabara yubatswe bidaciye mu mategeko mm-hmm. ni byiza kuko leta bahubaka iri kubivuga mm-hmm. ariko rero nyabura agahombo ni kanini kandi je nabona ko buri bohabwa ikiringo gihagije kugira ngo bitonde bakure ko ibi bikoresho byabo mhm. ariko binyarutse bogira guhomba bakagira no kuzoha bakumbure hamwe leta yirinze kubyivumurira warumvise ko hariho ibindi bihano bisabwa bobaha nk'ikiringo nk'icy'amezi atanu cyangwa ane bakabanza bagakura ibyo bikoresho byabo mhm. leta n'umubyeyi ibirabe kuko ndabona amarira ni menshi amarira ni menshi ariko nk'umubyeyi nka leta ibirabe amarira y'abanyagihugu mm. inyuma y'amategeko n'ibyo mugabo leta nayo ko ari umubyeyi mm, ntagumye ku murongo wa Emmanuel ariko ibyo biro byiwe byose byari byamaze kumvikana mwiriwe eh, ninda twakuye inde sayide wo mu cyenda juru ku mutima wa rukuyoyo mhm. nagomba mu cyiciro kijyanye n'amazu yubatswe ku mabarabara mhm. aho usanga ifite agaciro kanini kabisa yubatswe Eh, karavuga ati kuri ibyo byo kubomora amazu yo kumabara ati hari inzu usanga ifite agaciro ariko yiri mu kibanza kidakurikije amategeko muri icyo gihe ati eh, mwakurikiranye umuvugizi w'ubushikangaje intwaro hagati mu gihugu n'umutekano agira ati nta nzu n'imwe gusiga inyuma ah, mwiriwe mwiriwe n'inda ya polineri ngarutse apolineri eh, apolineri kabarore mu kayanza nduga kwijambo guca wibagiye hariho hariho ikiganza eh, cy'umwana yibwe mu rumonge umenga ayo makuru yaraciye ku isanganiro mm. sinibuka yuko hano banabyumvise ku isanganiro ariko bavuze yuko uriya mwana yabonetse uh-huh. ngo yabonetse mu ikambi y'imahama mu gihugu cya tanzaniya imahama ntibaza ko ari ahubwo mu nkambi y'impunzi yo muri Tanzania eh. uh-huh. rero jya nibaza yuko ngo bivugwa yuko yari yatwawe n'anasenge wiwe Mm-hmm. ariko jyawe akamo kugatera abantu barongoye amashuri mm-hmm. baba bakwiye gushyiraho itegeko ryo gutunga umwana umwe umwe wese akagira baje mm-hmm. ku buryo ujya muntu ajya gutora umwana akaza azanye baje iri ku ifoto y'umwana ajye gutora harakoze cyane uyu apurine ngaha mu kayanza mwiriwe zirenga iminota mirongo itatu n'itandatu mwiriwe neza ku isaha zibiri zirenga iminota mirongo itatu n'itandatu turarengera udutelefone twanyu ni bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu cyangwa bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu gusa kabiri mwiriwe amahoro n'inda twakuye imana joseph karusi munyabikere ku nduga ku ijambo yose amakuru agomba gusikuriza ko nayajyanye n'ibyo bintu by'abo bantu bahungabanya umutekano mu gihugu mhm. kuri abantu bafite ingendo nk'iyo bakwiye kuraba bakayisezera muri ibi bihe turimwo kuko ibintu by'intambara rero ndabona ko umwego ntaho byaba bigishikana ubururu kandi nabo hmm. babyiyumvira bakikubita agati ibyo bintu bakabiheba kuko ntacyo ntabwo nabyo bashitsa kuko nk'ubu uri kuraraba amahoro turimwo hmm. ni ukuri hamwe nko mu barundi kurazana ibintu by'intambara rero ndibaza ko atamuntu yo hmm. hanyuma ayandi makuru nawe ntabwo ibice kuri ibyo ko niyo yajyanye n'ibintu by'ihonyabwoba ni ukuri ko babishyize ahabona rero nibaza yuko n'ibyo nyine bakabishyira ahabona ariko mugabo nagira abantu bazobisubira ariko mugabo bikibagirwa nta kundi byarabaye byarabaye ntabwo twaba tubigiye urakoze cyane yose mugire ibihe byiza aho kwisangana nawe ijoro ryiza ngaho inyabikere ku mwiriwe mwiriwe neza ni sawa n'inda twakuye ni minani ya sheri mu ruhigi muri nyabikinda nduga ku ijambo mino yewe icyo ngomba mvuge mhm. ikijyanye kweri n'ubushikiranganje bw'ubudandaji mhm. bashobora kwiye gusubiramo kweri ikibazo cy'ibinyobwa urabye nk'ifantu urimo urayigura amafaranga amajana icyenda mhm. nta kiyeri nwa mugabo urabye abanywa ibiyeri ugasanga ikiyeri ushobora kugura bibiri n'abiri kandi aho kanini bihagaze muri mu ntara ya ruyigi ikindi kigira kabiri ni ikijyanye n'isukari mm. ubushyikirangagi <clears throat> ushyirahamwe rya susumo rivuga ati igiciro cy'isukari cyari kwakimaheranye n'umugabo ugasanga mm-hmm. iyo umuguzi agiye kugura isukari ngo isukari yaradutse mm-hmm. none ibyo ibyo byose ntibiba leta ibibona mm. kandi n'ibijyanye n'ibyo binyobwa babiduza mm-hmm. n'abategetsi babona ubwo nabo nyine mu kuzinwa nabo nyine basanzwe barimo mugabo ariko ibyo ntacyo babivugako hirya hmm. nicyo ndagomba bashyikirize kwe hmm, ariko kumbure baragira icyo babivuze ko ni kubera ko ah, rimwe rimwe ngira murumva ubushikiranganje butandukanye bugira icyo buvuze ku bijyanye n'iryo duzwa ry'ibiciro urakoze cyane ni saa zibiri zirenga iminota mirongo itatu n'icyenda mwiriwe ninda twakuye ni isitori bugenyuzi n'amahoro ego turashima imana duga ku yewe nashaka kuvuga icya mbere ubukene bujyanye n'isukari mhm. mu by'ukuri isukari yabaye akayobera abahinga mhm. ni ukuvuga n'akagitego karaboneka kuri ujya mudandazo mukuru mhm. nta n'uko abantu bakwigwa mm. urumva rero nibaza yuko ntuzeye leta yokongereza imifuko iha bajya abantu bayidandaza kuko n'abayikonsoma kumbure bariyongereye hanyuma ikibazo kijyanye n'ibiciro by'ibintu nabyo mm. nkamafuta n'ukuri ikiro kigurwa ibihumbi bine mm. urumva rero n'ukuri ah, ni hatari kweri mm. hanyuma ikindi nacyo ni ikijya numvise kijya mwana wo mu rumonge mm-hmm. ni ibintu bibabaje cyane ariko amashuri ubusanzwe ari hafi yo ku mabarabara boraba mm-hmm. bakayazitira mm-hmm. kugira ngo nimba ari umuntu akeneye umwana abe budodore mm. eh, reka ndangirize rero kuri ibi bijyanye n'aya mazu bariko barapfumagura mm-hmm. mu by'ukuri yego eh, bubatse bidakurikije amategeko mm-hmm. ariko urabye nk'umuntu kumbura afite etaje y'inivo zitatu zine kuyibomorera hasi muri uyu mwanya mutoyi mm-hmm. uca usanga kweri ari hatari mm. ko ari muri leta mbyeyi rero bobaha umwanya n'imiburiburi nk'amezi nk'ane kugira ngo bitegure neza baheze basambure n'ineza ibintu byabo bakure mu nzira yego mm. nicyo nashaka gushyikiriza murakoze murakoze cyane nesitori ngaho ubugenyuzi ijoro ryiza isaha zibiri zirenga iminota mirongo ine n'umwe muri siyo za y'isanganiro turacaraho inzira telefone twanyu mutange ibyiyumviro byanyu hanze y'isanganiro baha ijambo kugira ngo mugire icyo muvuze ku makuru muba mwarumvise yaciye hano kuri hanze y'isanganiro kugira ngo namwe mugire icyo muterereye cyangwa ari icyo mwongera ko muheze mugishikirize mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe n'inda twakwegaye ni amahoro n'inda twakuye ni diyedoni mu gisuru diyedoni mu gisuru yego nduga ku ijambo dore mugesura tumubwiye ko aduga ku ijambo ahubwo aca arasubira inyuma ko mbura aza gusubira kugaruka mwiriwe ni apolineri ngarutse murambamaye n'amayinite ya mm-hmm. santerano mm-hmm. ngarutse kuri iki kibazo cy'uwo mwana wo mu rumondi yari yazimiye mm. rero kuri ibi byumva yuko uno munsi nkitumva yuko umwana yabonetse mu gihugu cya tanzania yari yageze mm-hmm. ni ukuri nahise numva yuko icyari ku mutima cyahise cyururuka kubona uwo mwana yabonetse akiri muzima icyo ni ikintu nahise nishimira cyane hama mm. nkashimira igipolisi n'igisirikare bavuze yuko aricyo cyafashije kuko bari batangiriye kuko ngo bacungere ku mbi mm. ariko naho yabonetse yamaze gusuka hakurya ntacyo mugabo wizere yuko azogaruka ngaha mu burundi hama mm. rero ayandi mashuri turamenyereye ayandi mashuri Eh, ayandi mashuri usanga hariho amashuri amaze gufata ingingo y'uko uwujya um, gutora umwana azana baje hariko ifoto y'umwana ajya gutora mm. icyo kintu hamwe bogikora n'ayandi mashuri cyoba bari ikintu cyiza cyane mm. hanyuma uno mugore naho ari na shenge wiwe yamutwaye kuko yamutwaye atamusabye ababyeyi biwe mm-hmm. amutwara atamusabye abigisha yewe mm-hmm. ikintu mbona ni uko sadasabye nk'ishyirahamwe sosepa riharanira agateka k'abana mhm. ujya ujya mu mama yamutwaye n'ahari nasenge wiwe ntibarabakangana wa mama ngo ni uko ari umuryango wiwe kuko ugiye amusabye ujya n'inyuruzwa ayandi manyuruzwa ni mm. uko ujya mu mama uwo murondera mhm. akaza ngaha mu burundi agahanirwa ngaha mu burundi iwacu agafungwa kuko kijya n'icyaha cyo kuruhuza mm. yego jewe nico bace bizashobotse nari no hanze hariya muri Tanzania batume basohora umutahe mvuza makungu ya hmm. ngaha mu Burundi ico cyaha gihanirwe kuko ibyo ni ico ni icyaha basha kimwe kibi cyane hmm. yego jewe nico mbona ntibaraba kamwana wa mama ujya mu mama nawe arondezwe ahanwe hahamaze no kumenyekana wari yamurwaye urakoze Apollinaire usa n'uri karagara ko kuvyo wari washikirije ariko urakoze kuri izo nterano zawe isaha zibiri zirenga iminota mirongo ine n'ine mwiriwe mwiriwe neza ndisayide umukindagira agarutse ku murongo amayeteri yamperagiye nari nagashatse kuvuga ko hariho nk'inzu usanga zikomakomeye yuko kama n'ibarabara baba bashaka gukora ko boraba bakabura bazikatira mhm. burya mu bintu bibeza igihugu n'inzu zikomakomeye usanga zirimo mm. ikindi nacyo nagomba ndababwire mhm. nuko niba umucendagira umutekano ukwiye mbona amenyo nta kabisa hmm. yego byari ibyo urakoze cyane sayide sawa sawa namwe murakoze ijoro rigeze aho mucendajuru sawa ubundi munywanye ku murongo mwiriwe hari ingorore za taso na mashini barashikana ndazamvyeyi bazinyaze waho ubona ubwo biragoye niwantuma yo nzohashika ivyo ntumaje nzobivuga isaha zibiri zirenga iminota mirongo ine n'itanu munsi ya za radiyo y'isanganiro yengenge bigoro niko muri muriko murakurikira mwiriwe neza mwiriwe ndindora filipo mu ntara ya ruyiko mu cyumba y'umusenga mhm. agomba mvuye ko byerekeye ibiciro by'isukari n'inzoga za burarude rege inzoga intuze ifana kugwa amajana icyenda hanyuma ikiro cy'isukari nacyo kigeze kuri bine n'atanu ibyo bintu rero by'amabuye y'itwege byatuyoboye abantu ntitukinywa kayi ikindi ndagomba guterera ndagomba ibiciro by'amabati bibandanya kuduga kandi nyakubahwa perezida yari yari yari yari yaribitumbereye igiciro kiba kigeze ku bihumbi mirongo ibiri na bibiri n'amajana atanu no mu ruyigi nitwe duce bivako hmm. ego murakoze icyo cyo ndagomba gushikiriza urakoze cyane filipo oke mhm. mwiriwe neza n'inda twakuye duwaye mu byansoro n'amahoro duga kwica gaba uranze ugabanya ku karadiyo kakwegereye ariko nduba urumva aragomba iki kibazo cyo kubomora none iki kibazo cyo kubomora igomba baragisubiye mu ngiro mugabo urumva ufate hari abapanga usanga baheranye barishyira base nini bene impanga none dufate maruye warakose nk'inzu ukazisanga barayipomora n'amafaranga tuzokwaka leta cyangwa tuzoyaka bene mwene urupangu tuzoyakane turagomba kubaza ikindi nacyo nagomba kubaza mhm. none mwebwe dufate maruye dufate ibarabara rya rumonge nibyo dufate bashyikiriza imbere gusa mhm. none muri ko muraraba ibarabara rya musaga dufate iri riduga mu igenda mhm. kijya kiraro kijya kiraro cyabuze amafaranga yo gukoresha ko dufate twe ko turihameri kandi tukongera tukariha byose kubera iki batadukoresheje izi kiraro ikiraro nicyo cyananiranye gukora ruri kaya kabarabara baduhaye urabona kaya kabarabara ni gatoya mm-hmm. uriya kaya kabaraba gashyizwemo imodoka nini igukubita hasi mm. babuze amapave yo kuyishyiramo kaya kabarabara mm. ko twe turi hajya meriyana irihisha amafaranga atamodoka isibinda mm. icyo kibazo murakibaza turabe yuko kajya kabarabara basi bananiwe kijya kiraro bapfume badukoreshereza kajya kabarabara bagashyira mu ipave y'amabuye basi mm. turonke dufate nk'umuntu yewe wafise agatahe kiwe agashikane neza atarinze gukubita hasi imodokari mm. urabona ucishijeho imodokari nininya hari aho uhurira none ugaca uhenuka mm. none uri kurarara none ihenutse ntubaza leta ntubaza iki wowe uba uri umunyagihugu w'ubutashi nibarabe bige ikibazo basi bapfume bareka kijya kiraro bapfume mhm. baduha amapave mhm. baduhe bashyiremo utubuye mhm. kandi baba bakoze kugira turonke akabarabara kinjira mu gisagara cya bujumbura utuzanye dushika amahoro hamushika uri hikori mu mahoro mu mutekano ntabwo urakoze cyane ndo ejo ugeze mu muryansoro isaha zibiri zirenga iminota mirongo ine n'umunani ikiganiro n'igihe ushikirije mwiriwe nita twakuye ntashoboye guma ku murongo mwiriwe neza mwiriwe nida twakuye ninde twakuye dedire mhm. mu kanyosha n'amahoro dedire mu kanyosha ariko uhagarare neza kuko turi ko twumvikana nk'uko womenga uri kure cyane ntibikunda ko twumvikana na Desire mu kanyosha kumbure agashobora kuronka agatelefone kameze neza cyane kahagarara neza turashobora kumvikana mwiriwe mugwa neza sositene agarutse mu cankuzo imishira mhm. amatwi ashobora kuvuga mhm. abakora abadandaza nabo barigora bakatwoma nyine bakatumara ntibarebe ko twarose umushikiranga uwo mushikiranga mushasha leta yashyizeho mhm. baraba yuko kwe yokurikirana ibintu by'ibidanazwa ubu tusigaye twibaza mbese n'abakirisu barakora nk'ibinyobwa nyine ubu bisigaye bizimbye cyane rwose hakiyeri kigera muri bibiri n'amafaranga amajana abiri mm. nimba kweri ko kwikikamukiza birenze nk'uko baratwica rwose baratwica baratubona uwo mushikiranganji mushasha nawe reba rero ko bakurikirana ibintu bisubire hasi kuko turagowe ntitubona aho turi ko turaca mm. ego kweri icyo ni icyifuzo cyane nicyo nyine mugwaneza ngarutse kweri ku isanganiro umunyagihugu miss yandi abakunda cyane urakoze natwe turagukunda cyane sositene aho imishi ihutiye murakoze mu minota icumi saa zitatu zizaba zirumanye neza mwiriwe Emmanuel Karusi yo kwa Mutani Bell mhm eh niko ku makuru ajanye n'isukari mhm baratubwiye kugiye kuboneka mm. ariko turasaba ubushinganji bw'ubudandaji ko bworaba iki giciro cyayo cy'amafaranga bibiri n'amajana atanu ko ibyo yose bakwica giciro baba bakoze mm. ikindi naco mm-hmm. ni ikibazo kijuye n'amavuta mm-hmm. urabona amavuta amamesa akabido kagura amafaranga ibihumbi icumi cyangwa ibihumbi icenda mm. cyangwa ibihumbi cumi na kimwe ata akabido ofisi mm-hmm. ariko uno mwanya ageze ku mafaranga ibihumbi cumi na bitanu cyangwa cumi na bitandatu nicyo kibazo rero aciga kugira ngo ashobore gusubira ku giciro yahorako bya byiza cyane byodufasha nk'abenegihugu mm. murakoze cyane urakoze cyane Emmanuel ngaho mu karusi ugira ijoro saa zibiri zirenga iminota mirongo itanu n'umwe mwiriwe n'inda twakuye inde ive inyanzarake n'amahoro ni amahoro tugakwija ese eh, nanjye nagomba mvuge kuri ikintu kijyanye n'ibinyobwa bya bararudi twe mhm. turaraba kaba yakabura bahinga gute aho usanga ibinyobwa bishobora kuba bikorwa mu bundi kandi bikorerwa mu burundi iwacu mhm. ikibazo leta ariko kigihagurukira kugondore kigatoreza imiti mm. kuko nitwumva ko nk'abarundi dushaka kubura ibinyobwa bikorerwa iwacu cyangwa mhm. n'akamaramaza ikigira kandi mhm. ibijyanye n'iri barabara rya rumonge bujumbura kirekire kurushaho mu nzu bigakorwa duza akajwi eh, ntabwo ndavuga ku kibazo kijyanye n'iri barabara rya bujumbura rumonge mhm. by'ukuri ryabaye nabi ryarabaye nabi leta reka gushyiramo ingufu kumbure rigakorwa mhm. yego cyari icyumviro cyanjye murakoze urakoze cyane ive kuri icyo kibazo cy'amabarabara cyo kimwe na nduwayi mu kanseri yaravuze ku bibazo by'amabarabara n'ibyo no muri ino twarakoze mu gisagara cya bujumbura ku bijyanye n'amabarabara muri zone ya kinama ni ngaha mu gisagara cya bujumbura mwiriwe mwiriwe neza ninda twakuye ninda twakuye ariko sipiriya twakuye ari hehe nitwa ngendakumana serge komine itaba intara ya gitega ku itaba n'amahanga ntashoboye guma ku murongo serge ngaho muri itaba mwiriwe miriwe miriwe nida twakuye ntashobora kuguma ku murongo mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe nida twakuye ni buteye ngarutse gatoya mu ntunge ni ukuri turabashimiye iki kiganiro cyagira icyo ushikije n'iki cyaha iwanyu havugwa make iyo porogaramu ni nziza imana ibahezagire kuko nk'ubu tumaze guhumurizwa ko wa mwana akiriho kandi mm. twumvise niyo yaro ibi byose tubikesha iyi radiyo yanyu ariyo rwacu mm. murambero mukomere kabisa urakoze cyane toye murakoze ijoro ryiza h'inyabitsinda mu minota indwi ni saa zitatu mwiriwe mwiriwe nida twakuye ndetse ibijyombo mhm. tuba ku ijambo ndetse ibyo eh, nari gushyikiza bagenda bajya abantu bahungabanya umutekano imwaro n'imurambya n'angahe bujumbura bw'umutekano mhm. mhm. baratubwiye ko bafashe abantu baba barafashwe bari bo birema barabe bakorera ikibere kuko urumva ntungahe bujumbura tumaze kumva ibintu ibisasu bitezwe intoki bimaze kuvuga mu gisagara hagati urumva abantu ntidushobora gutembera twidegenza turyohewe ubwo mm. barabe bakorera urumva amadosiye nyine ntize twumve ngo barekuwe batarakora ibihano nyine baba barabaciriye mm. hama ikijanye n'ivy'ubworozi rirya tegeko nyene zizokurikizwa mu kwezi kw'icumi ryo kudaturutsa ibitungwa mm-hmm. barabe vrema vuba mwamwe numva ngo bariko barazigurisha birashoboka umwanya n'umwanya abantu dukunda akabuga ndabona kazova kazimba cyane ego hmm. ndabona umuntu arakeka ko nk'agazi zo kazova kagera nko mu cumi na bitanu amara hejuru cyangwa cyangwa nka cumi na bine mpande zobibamwo nta kundi urumva bya leta nyine urumva aba ari bya leta hmm. eh, hama rero mugire akazi keza ho kira desanganira namwe mu gisagara ca bujumbura mu kanyosha mutiyama hmm. oh. mwiriwe neza eh, nitwa mwiwa timote timote twakuye ari hehe zone rukari intara ya muyinga nyine komine muyinga mhm, tugakwije timote ntashoboye guma ku murongo timote ahise mwoca asubira inyuma ariko twizere ko aza kugaruka mu minota ibiri dusigaranye mwiriwe eh, ngenda kumana serge komine bitari intara mhm bagomba tuvuga ku biciro byabo mu binyobwa bya buraruzi mhm. ibinyobwa bya buraruzi byatuburiye usanga umukiriya aguma yitoga mhm. kazini iwacu kwa cumi n'icyenda n'amajana atanu ya pirimusi ubajije bajya babidandaza kumva ngo muri mega ngo vyarase twebwe nikuri aturiye umukiriye ni induru asanga ni ingorane umukiriya anyora akayeri ku gihumbi n'amajana icenda ngo turiko twikika mu kiza ngo ugasanga turba twunguka imirengera mugabo ugiye hariya bazidagaritsa mhm. urwamo gusa leta yoraba kabisa ikadusubiza mhm. eh, ku murongo urakoze cyane eh, murakoze namwe ijoro ryiza serge turashobora kwakira abanywanyi nka babiri gusa turangiza kino kiganiro ijuru rije mw'imvura E mwiriwe neza mwiriwe mwiriwe ninde twakuye mamuyaga na jamari tanzania jamari muri tanzania n'amahoro mu ntara ya gitanga mhm. amakuru twagushikirije akakunyura ngaho muri gitanga n'aya Njyewe amakuru ndagomba gushikiriza mhm. ni kuvuga yuko mu ntara ya mu ndegure muri komini ya giharo mhm. duga ku ijambo jama jean marie mwiriwe neza wiriwe cyane ninda twakuye ryizigiro mu ishombo kumene murambya n'intara ya murambya tuga mhm. ku ijambo byizigiro ikintu ariko ndashaka kuvuga mhm. ni kuri iki kibazo kijyanye n'amavuta mhm. ni ukuri nimurabe abajejwe intwaro iyi polisi kigerageza kizibire imbibe kuko turumva yuko amavuta avuga yuko ashobora kuba asohoka hanze y'igihugu mhm. kandi natwe murazi yuko twebwe abenegihugu tutangana mhm. kuko umwana ntangana ntiyabeshe mhm. mugaca mubona yuko ikiro cy'amavuta kigeze ku bihumbi bine musanzwe muzi ko hariho abantu bafite amikoro make ni ukuri turasabye leta irabe ukuntu igerageza uburyo bwose irabe ukuntu yogabanya iki giciro cy'amavuta no kuri biraturenze ikindi gira kabiri turashimye ukuntu iradiyo sanganiro yacu yakoze ibishoboka byose mhm. mukagira amatoza yimbitse gushikaho umutora ujya mwana yari yakuwe ku ishuri mhm. nkaba ndi ko natera akamo abantu bizwi ko ari abayobozi batwara amashuri n'aho bari ahandi hariho hose mu zindi ntara mhm. kuko nta mwungu sato ingubi bidahizwe abadiregiteri n'ukuri bagerageze gutanga umwana bazora bamutanga ari uko habonetse ikintu cyanditse cy'ukuri cyemeza yuko umuntu aje gutora uwo mwana abifitiye uburenganzira urakoze cyane byizigiro ngaho mu ntara y'umurambya ni na hano duce turangiriza kino kiganiro gira icucikirije cyo kuri wa mirongo irindwi na gatanu ukwezi kwa gatandatu bibiri na mirongo irindwi na rimwe mwakoze mwe mwese mwaduteza abiri abatwakuye mwakoze yakoze na alphonse kubw'imana yafashije mu buhinga bw'ibyuma eri nibel nibigira ndabifurije kugira ijoro ryiza mu kanya isase jean marie vianney ngendakumana bashikiriza amakuru mu rurimi rw'ikirundi gira icyo ushikirije